ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وعلى آله وصحبه ومن سار toga je jedino istinsko obožanstvo koje zaslužuje da se obožava. Poslao je Muhammeda sallallahu alaihi kao poslanika sa uputom i istinskom vjerom da je ustigne iznad svih ostalih vjera, ideologija najlepši i najpotpuniji blagoslovi i selami od gospodara na našeg milenika i poslanika Muhammeda alaihi salatu na njegovu časnu porodicu Ahlul Bejt na sve njegove ashabe a posebno na četvoricu pravednih halifa Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju i na sve one koji ih slijede do sudnjeg dana nam dana. Poštovani vjernici, plemeniti Allahovi robovi, uzvišeni Allah sve stvara u prirodnoj vjeri fitri, a to je islam. Po fitri, prirodnoj vjeri, je uredio funkcioniranje ovog kosmosa, sa mnogobrojnim nebeskim tijelima o kojima mi imamo malo znanja, a veliki broj nebeskih tijela je za nas nepoznanica. I sva ta stvorenja, i razumna i nerazumna, se pokoravaju uzvišenom Allahu Đalešanuhu, kako on kaže, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ A Allahu seždu čini sve što je na nebesima i na zemlji. Sve se Allahu Đalešanuhu pokorava i prirodnu vjeru, fitru mu izražava. Također, i nas ljude stvara u toj istoj vjeri, fitri, a to je islam. Kako on Jalla ala kaže فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا Ti okreni svoje lice čistoj vjeri. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Prema prirodnoj vjeri fitri u kojoj je Allah stvorio sve ljude. A u hadisi kuciju kod imama muslima uzvišeni Allah kaže Inni halaktu ibadi hunefaa, teđtalethumu šejatin. Ja stvaram ljude u čistoj prirodnoj vjeri, pa ih onda šeitani zavode i skreću sa pravoga puta, pa im dozvoljavaju ono što sam im ja zabranio, a zabranjuju im ono što sam im ja dozvolio. Također Rasulullah u dostojno hadisu kaže Kullu mevludin yuledu ala fitra. Svako novorođenče se rađa u fitri. To je prirodna vjera. To je islam. Febelahu. A roditelji su ti koji kasnije ju i svoje dijete odgoje kao jevreja, au ili kao kršćanina, au međisanihi ili kao mnogobožca, odnosno poklonika. Nije rekao, pa ga roditelji odboji kao muslimana. Zašto? Zato što je ono već musliman i rođeno, i rođeno u islamu. I cijela pojenta našega života na ovom svijetu jeste da očuvamo vitru i da očuvamo tu čistoću u kojoj nas, u kojoj nas uzvišeni Allah Đelešanu uspava. Jer mnogobrojni su faktori i vidljivi i nevidljivi, i spoljašnji i unutrašnji, koji imaju za cilj da odvedu ljude sa pravoga puta, da ih odvolje od fitre, da ih udalje od istine, od cilja i zadaće zbog koje ih je uzvišeni Allah Đelile Ša'nuhu stvorio. Pa tako nam Allah Đelešanu stvara u nama čistu dušu, čistu kao list hartije, odnosno papira, a onda od čovjeka zavisi šta će da ispiše na toj duši. Hoće li da čuva tu čistoću i da je oplemeni dodatno dobrim djelima ili će pak da je uprlja grijesima, mnogobrojnim griješenjem, do te da duša pocrni i da se ona odmetne kasnije i da se uroti protiv svog gospodara uzvišenog Allaha U suvi a to je sura koja nosi naziv po, po suncu, po zvijezdi, dakle suncu, uzvišeni Allah Žešanovu se na početku 11 puta zaklinje da nam ukaže na važnost ove činjenice, na važnost duše i na važnost čuvanja čistoće naše, naše duše i na važnost toga da moramo da se trudimo, da oplemenimo našu dušu i da se pazimo je uprljati raznoraznim griješenjem, odnosno duhovnom nečistoćom. Kaže plemeniti gospoda, obratite pažnju kakve su samo ovo zakljete. U ošemsi, tako mi sunca, u obuhaha i tako mi njegovog jutra. U kameri da telaha, i tako mi mjeseca koji slijedi sunce. U nehari da džallaha, i tako mi dana kada učini sunce vidljivi وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا I tako mi noći kada sakrije i prekrije svjetlo sunca. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا I tako mi neba i tako mi onoga koji je stvorio nebo, a to je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْأَرْضِ I tako mi zemlje وَمَا طَحَاهَا I tako mi onoga koji je prostrao zemlju. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا I tako mi duše i onoga koji je stvorio dušu. 11 zakletvi. Zamisli, kada ti česti čovjek priča neku vijest, česti povjerljiv, čovjek koji ne čini grije i koji ne govori nikada laž, ti mu vjeruješ bez da ti se zakune. A kao li ako ti se zakune jedan puta, to ti još više ubjeđenje povećati. A šta misli da ti se tri puta zakune? ili 11 puta povjerljivi čovjek, to će ti sigurno još više ubjeđenje povećati. Ovdje se ne kune čovjek, ovdje se ne kune ni jedno stvorenje, ovdje se kune stvoritelj nebesa i zemlje. I to 11 puta sa svojih 11, sa, sa svojim stvorenjima, a kune se i sobom, kune se svojim plemenitim bićem, a kada se Allah zakune, to znači da ono na šta ukazuje je mnogo, mnogo važno. A to je važnost i bitnost duše. Koju nam Allah daje da bude ili da, da dođemo sa njom čisto kao hartija papira, ali onda Uspio je onaj koji je očisti. Kako se čisti duša? Kako se održava duša? Duša se održava šehadetom. Sa la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Duša se održava i može oplemeniti obavranjem namaza, obaveznih svakako, bez kompromisa, ali što više dobrovodnih namaza, spominjanjem uzvišenog Allaha, jer se tu duša smiruje, uz spominjanje uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله Oni koji vjeruju i se srca smiruju u spominjanju uzvišenog Allaha. Ala bi zikrillahi tatmainu kulub. Zaista se spominj, zaista spominjanje Allaha smiruje srca, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Izgovaranjem lijepih riječi, pozivanjem na dobro, a odvraćanjem od zla. Riječi su jako bitne, braćo moja draga. Zato je uzvišen Allah stvorio prvo pero da zapisuje riječi, a uzvišeni Allah nam je dao objavu u formi riječi, a nije u nekoj drugoj formi, jer je riječ jako bitna. Riječ je izvor svakoga dobra na ovom svijetu, ali također loša riječ može da bude izvor svakoga zla na ovom svijetu. Lijepe riječi oplemenjuju duše naše, braćo moje, učenje Kur'ana, Allahovog Đelešanovog govora, zatim udjelivanja na Allahov subhanahu wa ta'ala putu, odgajanjem djece i mnogobrojni drugi ibadeti, održavanjem rodbinskih veza, držav, ovaj, uspostavljanje i pridržavanje uspostavljenih ugovora između Allaha i nas, a između nas stvorenja također međusobnih ugovora je obaveza, obaveza dakle uspostavljati i poštovati. Sa druge strane, čime se duša može uprljati? Vrlo često ljudi kažu ja imam čistu dušu. Čistu dušu ima onaj koji je neprestano i A onaj koji nije ostavio ni jednog grijeha da ga nije počinio i onaj koji nije ostavio nijedno Božije stvorenje da ga nije svojim jezikom uznemirio. Taj ne može imati čistu dušu. Makar 24 sahata se gusa u prsa da su mu duša i srce čiste. Ne. Duša se prlja griješenjem. Duša se izvitoperi činjenjem grijeha. I vitra može totalno da iščezne i da izađe iz srca nakon mnogobrojnih grijeha koje čovjek učini, kao što Resulullah sallallahu alaihi wa sallam to i to pokazuje u napisu i ukazuje pa kaže da svaki grijeh kada čovjek učini, on ostavi crnu tačku na srcu, Pa ako se pokaje, ona se izbriše. A ako nastavi da čini grijehe, ta se tačka uvećava, uvećava, to crnilo i mrtvilo i to zlo, dok u potpunosti ne prekrije srce, a ta su srca tada zapečačena, kako uzvišeni Allah kaže, hacem Allahu ala kurubi. Nakon ljudskog faktora i djelovanja, spram duše, duše se dijele u tri kategorije. koje je Kur'an spomenuo. Prva je en nefsul mutmainne. Ja je to man nefsul mutmainne. O duša. Smirene duše. To su one duše koje su smirene uz istinu. Koje su uvijek na istinu. Koje podržavaju istinu. Koje kada im spomeneš hak i istinu, oni se obratuju. Oni se raduju. Oni sebe i svoje tijelo i svoju dušu uvijek smjeste onda gdje je najbolje, gdje je najbolje, najljepše moguće, moguće takve duši. Takvoj duši će se Meleki obratiti kada bude izlazila o na duša. Vrati se svome gospodaru zadovoljna i on sa tobom zadovoljan i uđe u džernet. Druga vrsta duše jeste en nefsu el su. bisu duša koja naređuje zlo. Duša, u stvari, eh, Druga duša je en eh, duša koja sebe kori. A to su oni ljudi koji se bore, koji čine dobra djela, ali upadaju u grijehe također. Dakle, neprestano se bore ovaj, sa sobom te dvije energije u sebi, pozitivnu energiju i negativnu energiju. I ona energija koja preovlada tako će i ofarbati njegovu dušu. Dakle, to su ljudi koji imaju hajra u sebi, koji se kaju kada učine grije, ali ponovo vrlo često dakle, se odaju rješenju i sve, i sve tako dok jedna od ove dvije snage, dvije snage ne popludi. Ovo je srednja kategorija. Ima i pozitivnosti i negativnosti A treća kategorija duše jeste, on su ona, jeste ona duša koju je čovjek totalno zapostavio koju, kojoj ništa nije od hajra i dobra dao, nego je naprotiv samo svim vrstama duhovne čistoće uprljao, a to su grijesi, jer grijesi su urnebe za tijelo. Uzviše je Allah ovo tijelo, braćo, nije stvorio da griješi prema njemu. Allah ga je stvorio da se pokori njemu, subhanahu wa ta'ala, da ga pokorimo kroz namaz i ostale ibadete. I kada mi svoje tijelo natjeramo na griješenje i navedemo na grije, u tijelu se događa velika frustracija, velika uznemirenost, velika borba i onda tada nastaje i nervoza i depresija i mnogobrojni problemi, kao što smo mi svjedoci. Jer ovo tijelo nije stvoreno za griješenja, ovo je tijelo stvoreno da se smiri u pokornosti uzvišenom Allahom. E, do te mjere je jedna kategorija ljudi uspjela da uprda i ovaj, da uprda svoju dušu, da poslije duša navikne na tu nečistoću, na taj negativni ambijent i čovjeka uvijek tjera na što više grijeha, do dakle u potpunosti ga, u potpunosti ga ne, ne Na kraju sura uzvišenja Jala Žešarmu nam spominje primjer jednog nesretnika koji je također pripadao nesretnom narodu, a to je Temun, Salihav narod, koji nisu uspjeli da očiste svoju dušu, nego su je u nesrećini uprljali do te mjere da su se drznuli, da odgovore negativno Allahovom poslaniku i da unište muđizu i dokaz koji im je Allah dao, a to je deva koja im je izašla iz tijene, živa deva, kao dokaz istinitosti poslanstva Saliha alaihi salatu wasalam. Idin ba'te ashqaha, kada se najnesrećniji među njima ovaj da ruha i zaklali su je fedemdem alaihim rabbuhum bi nabim, pa je zbog tog grijeha uzvišeni Allah Žešanu uništio, وَلَا يَخَافُ رُبَاهَا nije se posljedica, posljedica dakle, ovaj, boja uzvišeni Allah Đalešanu. Braćo moja ciljni vjernici, Cijeli život ova borba traje. Kod svakoga od nas, od kako se rodimo, dok ne preselimo na ahiret. Kakva će naša duša biti? Najsrećniji su oni koji su svjesni ove borbe i koji ulažu napor i koji ulažu truda da očiste svoju dušu i da je smire i da ona bude smirana i da je meleki tako oslove i da je se Allah subhanahu wa ta'ala tako obrati. A ove druge kategorije, odnosno ova zadnja, ta prljava i loša i nečista duša, kada bude izlazila iz ljudskog tijela, također će je na isti način meleki ozvoliti. Ja je tu men nafsom habite, o ti prljava i ružna dušo, izađi, izađi i naravno kasnije će je prihvatiti grubo, onako kako čovjek je i zaslužio. Ja molim gospodara plemenitog, milostivo, dobro i blago, da prema nama lijepo i dobro postupi. Da nas on subhanahu wa ta'ala učvrsti na uputi na istini. Da budemo od onih koji su svjesni, koji su svjesni istine i koji ulažu truda da očiste svoje tijelo i svoje duše i da tako čiste, čist e, svoj organizam i svoju dušu i svoj buđur predamo Allahu subhanahu wa ta'ala kada se budemo selili jer nam je uzvišeni Allah Žešanu sve ovo dao na amanet da čuvamo i u čistoj formi stvorio. Barak Allahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه وقال ربنا عز وجل من قائل مخبرا به وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد I na kraju braćo, ovo je treća hutba ili džuma u mjesec koja je predviđena za jedan veliki hajr kojeg mi činimo pojedinačno kroz našu instituciju, a to je organiziranje sakupljanja e, pomoći za funkcioniranje vakufskih kuhinja. To je put da oplemenimo naše duše. I nemojte ovo shvatati kao teren. Mi smo raspravljali kada smo htjeli ovu odluku donijeti, da ne bude mnogo ljudima, ali kad smo shvatili da je ovo samo put do dženeta i da je ovo put samo da oplemenimo naše duše, a da svakodnevno dvije i pol hiljade gladnih duša nahranimo, braćo moje. a niko od nas to ne osjeća, da li mi to jedan pojedinac mnogo radi? Ne. Ali svi mi sa po 100, 200, 500, 1000 dinara ili 10, 20, 30 eura funkcionira na vakumskih kuhinja, dvije i pol hiljade gladnih ljudi jede svakodnevno, a niko to od nas ne osjeća. Ovo je privilegija koju nam je Allah dao, da se možemo sevapiti, siromaha nahraniti, a da nam ne bude Zato odazovite se, znajte da svako dobro djelo proizvodi u čovjeku smiraj, lijep posjećaj a grije je taj koji uznemirava našu dušu, našu psihu i cijelo naše tijelo. Ibad Allah, inna Allaha ja'muru bil 'adli wal الباطل يعيدكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة